Més de 40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde en Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. Aquí estaremos entre o meu compañeiro Xulio Couchil e, e eu, Armando Fernández, pois estaremos dúas horas pois aquí falando galego e falando de novedades que temos que tuvemos pois con elas es, o, o día 7 da pola tarde. Mm -hmm. vale. E tivemos un evento e Xulo e, máis o vicesecretario pois estiveron alá en Galicia facendo presentación de un libro. mm -hmm. Ali estiveron os dous, aunque Xulio, que é un dos traballadores, pero ese día, mm. ese día e o día daqui, mm. sentiuse cansado. <laughs> ao final pois eh, todo vai ben, todo vai ben. Pero a cousa saliu ben e entón pois contentos por un lado. Mm. Así que, señoras e señores, esta radio eh, Radio Samboy Galegos Novais. Mm. Así que que mellor que poderemos poñeres un pouquiño de música preadubiar todas estas cousiñas que temos por aí. Vale. Así que vamos, que xa nos teñen preparado, pois algo de música. Vamos alá. Vamos. Xulio, xa temos a primeira convidada, ademais é unha dona, que dicen que dan, as donas dicen que dan moita sorte. Vale. Así que vam, eh, xa temos esta tarde. Lola Santos, non? Lola Santos. Moi veña, veña. Pois vamos a falar con, eh, con Lola Santos e eh, que nos debulle cousas. Veña. De acordo? Moi boas tardes, Lola. Boa tarde, Benvida. Moitísimas grazas por atendernos. Eh, dio, antes de que se me esqueza, felicitacións por ese traballo no Culturgal 24. <laughs> Moitísimas gracias, moi amables. Bueno, sei que mm, estiveches aí moi arroupada con, con bastantes compañeiros e tal, pero eu quería falar contigo por culpa de que mm, me dixeras non somente o que tú traballas aí na Xunta, sino outras cousas nas que te dedicas e ten moito que ver coa música, non sei se con esta que acabamos de escoitar, pero si sí con outra, non? Sí, sí, sí, pero con esa tamén, eh? Tamén? Tamén, ah, ah, por vale, suposto. Vale. Pois Lola. Por, co, por eso era tan ah, guapa. Alguna alguna página onde se poida ver uh, algo ou escoitar algo do teu traballo? Pois sí, eu eh, son DJ, como se sabedes, Uh -huh. e non son unha DJ típica <laughs> porque, bueno, eh, xa teño a miña idade e, e bueno, o que fago é mes, mesturar música eh, tanto tradicional como música actual Entón fago aí un pouco de ganchillo, non? Mm. Eh, <laughs> mm. cos temas musicais. E pareceme unha opción maravillosa, porque así, pues, vai enfocado a todo tipo de público, sabes? Uh mm-hmm. -huh. Non solo me adico a, pues, o techno, o house, non, uh mm-hmm. -huh. pois, pues, de todo, dende Rafael Acarrá ata a foliada de Vilaxoán, por exemplo, que é unha peza maravillosa. Claro. Entón, meto un pouco de todo e donde poden consultar pois eso, o que fago un poquinho pois en Instagram, en Facebook, o meu nome xa é maravilloso porque a Yaya DJ. A <laughs> Yaya. Anda, ya, ya, ou seja, ou que colles, eh, aproveitas eh, ese traballo que vai vir pronto, porque ti xa tes unha edade, pero bueno, ainda, ainda falta sí. para chegar aí, pero colles o, o, o tempo do, do xubileo para decir, bueno, estes tamén, <laughs> estes tamén mere, paga a pena falar deles, non? Sí, por suposto, sempre, Ajá. sempre, e sempre traballando con moita ilusión e con moito ánimo. Bueno, xa me coñecedes, xa sabedes como funciona. <laughs> ya, ya, ya, o sea, ya, ya DJ, non? Sí, sí, sí, ya, sí. Ya, ya, con Y, sí, sí, sí. DJ. Sí, sí. Bueno, pois pues, a verdade é que un, un, un bueno, polo, como mínimo de, desde o meu punto de vista, como mínimo eh, eh, espectacular con respecto a, a, a esa eh, eh bueno, ese título, non? Como se si fora un logo sí. especial, non? sí, sí, a mí parecíame distinto porque, bueno, non quería poñer cousas que non me representen e eu sempre fui moi yaya sempre <laughs> fui moi de cuidar <laughs> entón digo, bueno, pois a yaya eh, eh. que na miña casa sempre me decían a ver yaya, sempre se rían de min entón digo, pois é unha non sei, unha palabra que sempre me dou mm. sabes, eh, moi bo rollo. E que... entón digo, pois mira, adiante con ela. Ademais ten moito que ver co, co, cidade de Pontevedra, non? Totalmente. Que, totalmente. Que, ao parecer a, a cidade de Pontevedra non é non é feiticeira polas súas rúas empedradas e, e, fe, e, e fermosísima, senón tamén por a túa participación e, e, digamos para que todos os que quere decirse que tú traballas non para os, os xóvenes, sino para todo un conxunto social, non? Sí, totalmente, porque ademais eu son educadora social e pedagoga. Igualdade, igualdade ah, Pontevedra, eh, no, que teño entendido. Son igualdade tamén. Entón, bueno, o meu traballo agora mesmo está enfocado, pues, eso, a adolescentes mm. en risco de exclusión, exclusión social. Carai. E, sí, y, pero é un traballo precioso, eh? todo o mundo me di que duro e tal, mm. porque, bueno, son un centro de menores, e son menores, bueno, tutelados, Mm. Y, pero bueno, son maravillosos. -huh. Ah. O meu traballo é maravilloso. Non non teño ningunha queixa. Eh, sí. é un traballo no. que me satisface moito e que consigo mellorar a vida de moitos rapaces e rapazas. Pois, eh, porque no, hai que eu penso que hai que saber eh, titulalos, hai que saber buscar e o seu punto a eses rapaces sí. a que veñen descolocados. <laughs> Sí, totalmente, totalmente. Ás veces con un abrazo, unha boa mm. palabra, con un cariño, mm, xa chega. Non mm. se falta nada máis, con isto sí. xa nos chega. Sí. Bueno, a verdade é que sí eh, eh, bueno, se fel feliciteite por o traballo en Culturgal, pero tamén teño que felicitar entonces por ese traballo de igualdade que ademais te, teño entendido que eh, participades en moitísimas eh, moitísimos eventos no Día Internacional contra as Mulleres ou con, sí, o, sí. Pues, non sei, o, pr o primeiro sinal de violencia pois pues, a ir en contra del, o maltratador nunca é un bo pai, etcétera, etcétera. Cousas que que eh, as mulleres so, que opinan son perigosas, non? sí, <laughs> non estamos ben vistas, pero estamos nun momento da nosa vida que eu saco a miña idade, xa te digo, eh, penso que hai que, que que botar para diante. Eu teño un escaparate, bo, sabes, cando pincho, sempre fago reivindicación, mm. sempre fago reivindicación, pois cando vou facer unha charla a un instituto, a unha asociación, sempre debemos as persoas que temos, pois como a vos, un medio de comunicación, mm -hmm. pois sempre pues traballar un poquinho para concienciar, sabe, sobre todo o que está pasando, porque levamos moitos anos, moitos séculos mm. <laughs> aguantando cousas que non deberíamos aguantar. Pero bueno, estamos nun momento de cambio, mm. penso que é moi importante e que debemos aproveitalo. E bueno, como eu gran niño de arena, sexa, ainda que sexa moi moi pequeniño, pero penso que é importante facelo. Entre mm. todos eh, conseguímolo. Vos eh... tamén, dende, dende aí, mm, é importante, mm. dende os medios de comunicación, polo tanto, eh, sí. penso que estamos mellorando. Eh, porque esas muller, eh, eh, eses homes que non queren as mulleres sendo fillos de mulleres claro. Mm. que non sei como non esa vergonza claro, si claro. Eh, eh, Lola eh, en todos os traballos aprendemos, non? En todos os traballos a, ah, compre a, ah, a, eh, eh, formarse e tal, pero mm, mm eu mm, cando eh, cando traballaba acostumaba a aprender dos propios uh, rapaces que, que cos que traballaba ti topas tamén ese eh, ánimo de, de, de consultar e eh, saber que, que con eles tamén se aprende. Todos os días. Mm. Todos os días. Mm -hmm. É eh, moi importante escoitalos, moi moi importante tamén eh, que cando eles te contan algo, sabes, mm. de transmitir esa tranquilidade, mm. saberlle transmitir ese acougo, ese cariño, sabes, de que son persoas que non pasa nada, que eles non naceron con nada raro, mm. que simplemente tocoulles unha vida complicada e que mm, estamos ali para, para traballar. Uh -huh. E eles agradecen moito. E aprendemos todos os días, porque mira, mm, eu, por exemplo, agora no centro que estou, teño rapaces que bueno, menas, os que os mal chamados menas, mm, porque sí. a mí non me gusta esa palabra, porque son nenos, ao final son meniños pequenos. Eh. E teño dende Gambia, teño de Marruecos, Carai. teño de moitos países. Uh -huh. E a verdade é que é unha maravilla traballar con eles, sempre tan agradecidos. Mm. eh, eh, non coñecemos os idiomas moitas veces, porque alguno, algúns falan dialectos, pois, pues, o Wolof, uh mm. e, bueno, idiomas que non sabían <laughs> que existían, eh, a verdade e, bueno, e é maravilloso traballar con eles, eles nos ensinan, nos tamén falamos moito de igualdade, porque claro, eles din que nos seus países as mulleres pois non manda, e eu sempre lle digo mesmo, pois aquí mandamos as mulleres, e <laughs> se botanse a rir todos, <laughs> sabes? Porque ademais somos eh, o 90% somos pois, educadoras, mulleres, e, e a verdade é que é maravilloso aprender deles cada día, como buscamos os países, sabes, no mapa, nos uh -huh. indican, pois pues aquí, mira, aquí eh, vive non sei quen, aquí pues, temos un centro cultural, aquí... Sí, a verdade que é maravilloso traballar con eles e, e bueno, cumplir coas expectativas, sabes, de, de inclusión e, e bueno, mm. unha maravilla, a verdade que emociono me moito porque son maravillosos. Ou sexa, pois eu estuve en, estuve, eh, eh, estuve un tempo non moi longo, un pois traballando quando lles de, quando digo isto que, que digo que tuve na cárcel pero tuve con rapaces axudándolles uh, ah, o que querían facer o que era o que eran as cousas na rúa sí, e había sí, sí, tira... había rapaces que daba gusto que con unha boa palabra, con que lle pasar la man así polas costas e tal, xa o tiñas comprado, xa podías facer sí. con el. Que había outros que non eran desos, que eran, en fin, pois tamén é certo. Mm. Eh, sí, sí. Eh, eh, Lola, en, entón, en Pontevedra o que ti estás mm, mm, traballando é para mm, bueno, intentar que eses nenos de inclusión, por así que decirlo sí. Eh, pues, se manteñan nunha certa eh, eh, normalidade, non? Pero claro, claro. Tamén, tamén pertences ao, ao propio conce, o Consello Municipal da Dona? Non, Non. non, nestos momentos non, é que non me dá vida para todo. <laughs> <laughs> non me dá vida para vale, todo. Vale, vale, vale. Pero, bueno, pertenezco a diferentes asociacións vale. eh, feministas, eh, tamén unha de baile tradicional. Anda. Bueno, uh -huh. un pouco de todo. sí, eu intento facer un pouco de todo e... Mm e bueno, e dentro do, do que falábamos antes, non? Todo o que facemos na nosa vida ten consecuencias positivas ou negativas mm. e eu intento sempre que sexan positivas poder colaborar en todo o que se na miña man para mm. que poidan mellorar todas esas persoas sí. que tengo ao meu redor. Preguntaba eso porque me daba a impresión de que a túa eh, faceta está moi relacionada co, co plan de igualdade, digamos. Da, da, totalmente, da... Vale, totalmente. Por, por eso... Eu son agente de igualdade. Agente de igualdade. Eh. E, evidentemente, <laughs> é, é o meu día a día. Mm -hmm. <laughs> Mm -hmm. Bueno, pois eso é o, o máis eh, salientable que eu quería darlle a coñecer a todos os nosos entes que se poñan no, no Facebook e que busquen a Yaya DJ que ten un nome <laughs> extraordinario que é Lola Santos e que eu coñecín directamente ali precisamente en no Culturgal deste ano 2024 e que nos atendeu eh, eh fenomenalmente de por certo bastante afluencia este ano, verdad? Que che pareceu con sí. respecto a outros? Sí, sí, moitísima, moitísima xente, sí, a verdade é que sí Eh, ademais eh, de todas as cidades eh, participaron activamente moitísima xente, nos fixemos moitos obradoiros para nenos, para adultos, uh -huh. dende danza, contacontos, obradoiros para nenos, uh -huh. de construir uh -huh. sí. eh, pulseiras, eh, sí, sí. Eh, e foi maravilloso. Sí, sí. Estivo, eh, todo o tempo cheo de xente. E, gran, e grandes e grandes actuacións, non, de artistas sí. como ah, bueno, hai que poñer en gran valor o, o, o tal Xurxo Souto, non? Ah, Calcala, sí. <laughs> bueno, o, sea, o, o bravú. <laughs> Non é nada de, de ser un artista, é unha oh. persoa maravillosa. Verdad, Eu sí, teño sí. placer de coñecelo fai Pero... casi 30 anos e é un ser excepcional, sí, el sí. e toda a, a familia e a verdade que surso mmm, xa está nos libros de historia, pero eu sei que pasará a historia. <laughs> sí, eh, eh, ademais dentro da súa humildade que, que el, eh, sí, el practica é eh, unha persoa moi accesible eh, eh, de verdade que bueno, o, o to, tocar a Buxaina League era <laughs> casi <laughs> escoitadole. Bueno, outra cousa máis o, o, o peche de final tamén coas pandereterias tocando eh, facendo un, sí. un concerto que, que moitísima xente se, se atreveu aprendeu a, a bailar ali diante delas, non? Sí, sí, sí. E que Xurxo ademais ten eso, que anima a todo mundo a bailar, a participar, a cantar. Eu canto fatal, teño que dicilo. <laughs> e a mí sempre me di, a cantar, e eu nunca quero cantar. Bailar, sí, eu toca a pandereta, pero cantar non. E todo mundo, todo o mundo participa ao final, porque un home de verdade que todo o que fai, o fai con tanto amor, con tanto cariño, e sin ningún tipo de... de non sei, de, de creerse mellor que ninguén. El faino cunha humildade, o que vos decíades, que é maravilla. É maravilla escoitar a Xurxo. Os libros dele son unha maravilla, todo o que fai. A min pareceme mm, un home de verdade que, como dicía antes, pasar a historia. Bueno, eh, agradeceche moitísimo que participes con nos con este, neste humilde programa e xa demos a coñecer, como lo mínimos, que, que a túa faceta de traballando pois co, co, co, con persoas que, que, que precisan inclusión social eh, na igualdade que, que, que te honra precisamente por o feito de que axudas a moitísimas persoas eh, mm, desexarche todo o millor de, de verdade que mm, agradecemos moitísimo eh, cando termine o programa a la cara última hora da tarde enviaremos o audio para que teñas unha <laughs> constancia do que eh, hoxe, do que hoxe nos fixeche, nos fixeche participar moitísimas gracias a vos. Para min é un placer sempre participar con vos. Xa sabedes, e aquí estou sempre disponible para vos. Moitas grazas. grazas. Hasta, hasta outro momento, Lore. Veña, un biquiño dous, un saúdo. Radio Samboy Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy. Tot Joc és el programa del Consorci per a la Normalització Lingüística que promou el joc i la joguina en català. Busca jocs en llengua catalana i les botigues on trobar-los? Entra a totjoc.cat. A Sant Boi en trobaràs a la llibreria Papereria Barbus, al carrer Ramon Llull 16, Toca Fusta, al carrer Cerdanya 38 i a Bacus, Indústria 16. Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. παρηγέ arriba Porrillo. O que non canta ni baila, que ben facero serán Aprender catro mentiras para ir contar mañá Para ir contar mañá, para ir contar mañá O que non canta ni baila, que ben facero serán verde muy mala de arrancar. Os amorillos primeros son muy malos de olvidar, son muy malos de olvidar, son muy malos de olvidar. A raíz do toso verde muy mala de arrancar. Adentro que vai. Vamos, Lourido. Eu casei-me cunha nena porque la cantaba de Ahora borro de o cantar no me mantengo, cantar no me mantengo, cantar no me mantengo. pero casé me tu galera porque la cantaba de Teño un amor na montaña, teño un amor montañés Teño un amor na montaña, na ribeira teño tres Na ribeira teño tres, na ribeira teño tres Teño un amor na montaña, teño un amor montañés yeah.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 Bueno, pois Xulio temos a Max Milena Milena por un lado e vamos a falar con ela que vale. tamén é outra dona e, e vamos a falar con ela por coxe preseguen as donas Vale, vale, veña Saudámola, veña Moi boa tarde Boa tarde Max Milena, moi boa tarde, benvida oh, bueno. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Me encanta acompañarlos en este programa tan espectacular. Vale, graciñas a ti por participar con nosotros. Eh, ben vida, vamos a ver. Primeiro, eh, a comunicación é importante. Ti fala no idioma que queiras porque sei que ti entendes moi ben o noso idioma gal galego. Con forza comezamos esta comunicación con unha grande intervención musical de tradición galega, pero mm, falando de Galicia, ti eres a inventora, por así decirlo, dun traballo extraordinario que se chama High Galicia. Sí, Ver... por supuesto, por supuesto. Pois pues de eso queremos falar de Hai Galicia, de que de que como como unha unha persoa <clears throat> non galega, pero coñecedora de Galicia, pois eso se de, se dedica a traballar de tal maneira que é a fundadora de ese traballo extraordinario que Tengo unos días de existencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Hicimos el lanzamiento hace muy poco, pero les cuento, la historia les va a encantar. Vamos a ver. Eh, no, les va a encantar porque les voy a contar el lado B, que es, que es lo que no se ve usualmente o lo que mm, pocas veces tengo la oportunidad de contar y quería aprovechar este espacio para dar esa primicia. Bueno, les cuento que hace 20 años mm. conocí eh, a Francisco Torres, un, un gallego, hijo de Joan Arcodabella. Mm. Eh, y, lo conocí em, a través de internet y bueno, eh, pasaron los años y pasó el tiempo y tuve la oportunidad de reencontrarme con él 20 años después. Mm. Y el, el amor que nos sentimos es tan tan grande que yo decidí venirme a vivir acá eh, y a compartir mi vida con él. Y es por eso que una latinoamericana cruza, <laughs> hace todo este trayecto y se enamora de Galicia literalmente desde el corazón. Maxi, eh, eh, eh, por, lo general eh, revés, o me vai detrás da mujer y ahora fue así, digamos, a mujer fue atraída por un por un cativo galego, ¿no? <laughs> Exactamente, exactamente. Y lo más espectacular es que él también fue hasta allá, ¿eh? Él también fue hasta allá y nos conocimos allí y luego eh, vine para acá, pero era inevitable. Hmm. Eh, enamorarse obviamente de este país y enamorarse de Galicia, ¿no? Más allá que a mí me atraviesa una historia de amor. Vale. Perfecto. Bueno, entonces llegó a Argentina a a, Cata bueno, a Galicia e en, y en Galicia, bueno, que en, bueno, a situación donde está é de menos, pero en Galicia, aparte de ter un, un, un grande amor que que é o fillo de, de Xoán, pois ese amor por Galicia contaxoute e dixeches, bueno, vamos a, a poñer en marcha, emprender este Jai Galicia que é un, digamos, unha plataforma, non? Non sei como chamala. Sí, sí, sí, correcto. Bueno, les vale. cuento. Em, obviamente visitamos Galicia, mi vida se divide entre Madrid, Galicia, eh, y ahí paso la mayoría, la mayoría del tiempo. Hmm. Yo tengo una trayectoria profesional que, bueno, nace en el diseño de modas y atraviesa otras industrias, pero eh, he estado trabajando en tecnología desde hace más o menos 15 años. Ahí es donde tengo como toda esta experiencia y este bagaje, ¿no? De conocer mm. y desarrollar proyectos y productos tecnológicos. Cuando llego a Galicia me doy cuenta eh, del emprendimiento y de, toda esta cultura de emprender que tienen, que es maravillosa. Eh, y me pareció una gran oportunidad poder aportarle eh, a todos los emprendedores gallegos un poquito del conocimiento que, que pude adquirir durante todo el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, ok, vamos a emprender mm. y vamos a hacerlo eh, a través de la tecnología, creando una plataforma que potencie y digitalice a todos los emprendimientos, a todos los emprendimientos de Galicia que mm. hoy por hoy lo pueden necesitar. Perfecto. Bueno, eh, eh, entonces esta plataforma es un, un lugar donde todos os emprendedores podense poñer en marcha para eh, dar a coñecer o, o seu traballo, dar a coñecer a súa empresa, dar a coñecer o, o, o que eles son capaces de ofrecer a todas as persoas que, que, que, que se te relacionan con Galicia ou que se relacionan coa su, co, co seu entorno, non? Sí, correcto. El requisito eh, principal es que sean emprendedores eh, y que estén en Galicia, eh, una de las características más importantes que, tiene la plataforma es potenciar el emprendimiento durante todo el año. Entonces hacemos un foco específico en la estacionalidad de todos los emprendimientos. Ya sabemos que, por ejemplo, el verano beneficia a toda la parte de hostelería eh, y lo que queremos es que estos negocios que después se ven afectados cuando las temporadas son bajas, a través de la plataforma y con esta página que nosotros le creamos, puedan funcionar y, y, puedan vender y puedan seguir funcionando sin ningún problema, porque bueno, emprender es un camino súper difícil y, y mm, mm. se requiere obviamente tener facturación durante todo el año, ¿no? Eh, ese es el objetivo principal. Un objetivo que, mm, que xira ao redor da, mm-hmm. da, da digitalización e todos os dispositivos que se poidan empregar que crear unha páxina personalizada visible eh, con presencias en redes sociais e abre portas a, a novos clientes para mellorar precisamente esa presencia digital lóxicamente eh, isto pode ter un coste ou, non sei, unha persoa que, que, que sea emprendedora por moi emprendedor que terá que pagar algo para poder participar con vosotros, non? Sí, sí, tendrá que pagar algo, pero les tengo una super noticia. Mm. Todos los emprendedores que se sumen durante el 2024 no van a tener ningún cargo durante un año. Eh, esto lo, lo pensamos así y lo, y lo desarrollamos de esta forma porque, claro, nosotros también estamos emprendiendo y empezando con este proyecto mm. y necesitamos darle esos 12 meses para que la plataforma madure, crezca, tenga nuevas actualizaciones. y una vez cumplido ese año, esos 12 meses, ahí sí vamos a tener planes específicos, básico, eh, premium, enterprise, que donde los emprendedores van a poder sumarse eh, dependiendo del tipo de necesidad que tengan, ¿no? Porque, a ver, en todo este recorrido nos hemos encontrado con emprendedores que tienen una, una línea digital, digamos, muy básica. Por mm. ejemplo, no tienen página web, mm. solamente se manejan con su Instagram. Y nos hemos encontrado con otros que sí, que están mucho más avanzados. Entonces, mm. las necesidades digitales de todos son muy diferentes. Bueno, Pois a min está se me eh, ocurrindo que nosotros, como temos dous programas de radio en galego, eh, que, mm, mm, bueno, emprendedores entre comillas, eh, eh, eh o espírito de, de G, mm, de, de Haidt Galicia, pode entrar dentro das nosas posibilidades e se buscaremos a fórmula para que poidan, poidamos ter un, un espazo aí en, en, en Haidt Galicia. Un opo, por, como decidimos por, os galegos. Porque, porque somos representantes, polo menos así o decidiron, a, a, a Asociación de, de empresas municipais en, en galegas en, eh, en Galicia por a rede de, de, de emisións en galego, pois elixiunos a nosotros como representantes de, de comunicación galega. Mm. Eh, e entonces ao no mellor exterior. Sí, sí, aquí no Mediterráneo, lógicamente, pero ao mellor pois eh, buscaremos un espazo para que digitalmente en eh, as redes pois ampliemos o noso espacio. Xa xa xa se digamos Mm, xa se escoita o noso programa remitido en Radio Fene, tamén se escoita en, en, en, en Minas Gerais, sí. e tamén se escoita eh, non sei, eh, <coughs> no Brasil. Sí, claro, Minas Gerais e de Brasil. Tamén se escoita, dicen que se nos escoitan e polo menos algunha ocasión sabemos que se escoita tamén en Argentina, Argentina. O mellor pois buscar un espazo en Jai Galicia para que nos nos recibades, non? Por supuesto, por supuesto, encantada, me encantaría eh, colaborar con ustedes obviamente y podemos ofrecerles em, el banner principal y podemos hacer colaboraciones de comunicación en conjunto, nosotros hacemos mucho posicionamiento en redes, mm. posicionamiento en la web, eh, y bueno, básicamente apuntamos al mismo público. Hay algo que les quiero contar que es eh, muy interesante y, es que la plataforma va a estar en tres idiomas. Mm. Ahora para el lanzamiento lo hicimos principalmente en español, porque mm. bueno, eh, pues, podemos tener una cobertura, digamos, un poco más amplia y rápida. Eh, luego en la siguiente actualización que se prevé para marzo del 25 va a salir en gallego ah. y la última que se va a hacer en seis meses va a ser en inglés. Esto le da a los emprendedores, digamos, una llegada muchísimo más amplia porque pueden llegar a conseguir clientes eh, de cualquier tipo, básicamente, y eso nos emociona un montón, ¿no? Y obviamente es un proyecto pensado para los emprendedores gallegos eh, que máis, ¿no? Hay que tenerlo en todos los idiomas. En principio, o que vemos na, nas redes actualmente de Jai Galicia é que, bueno, ti eres a fundadora, pero tamén pero eh, formades un equipo, según ve, según teño entendido, con un tal Xoan Arco da Bella, que é o noso correspondente na, na, na outra emisora <laughs> eh, sí. eh, eh, irmá que é Radio, San, Radio Cornellá, pero tamén participa en algunhas ocasións en Radio Samboy, e Julia Espinoza, que tamén uh -huh. eh, eh, ese equipo contanos algo más. Sí, bueno, les cuento, obviamente eh, nada es posible llegando solo, ¿no? trabajando en equipo siempre se llega muchísimo más mm. lejos. Y, el equipo, bueno, Juan eh, o Joan, ¿qué les puedo decir? Eh, es nuestro curador de contenido cultural. él es el que se encarga de pensar y de organizar toda la gente que va a colaborar con nosotros en las entradas de blog, en posteos, en colaboraciones con influencers. ¿Quién mejor que que Joan, que conoce Galicia como la palma de su mano y que ha estado trabajando en, esa Galicia profunda, conocida mm, y, eh, promocionándola. Eh, eh, entonces, bueno, lanzamos un primer, una primera entrada de blog em, que fue espectacular y ahora ya estamos preparando las siguientes y también ya tenemos colaboraciones con fotógrafos. y con influencers que van a salir antes que finalice el año, esperamos al menos una más. Muy ah, bien. Eso por ese lado. Y... Joan, digamos, en la cuota gallega super, super <laughs> gallega. Moi ben, moi ben, moi ben. Fantástico. Fantástico, fantástico. Ademais, un, un, un escudriñador de, de, de sí. desconto, de, de, de, de covas e de lugares espe, eh, lugares especiais, sí, sí. Eh, a segunda, sí. a, a, a outra participación desa directora tecnolóxica? Exactamente. Luego de eso, en el equipo eh, está Julia Espinosa, hmm. que es nuestra directora de tecnología. Hmm. Ella trabajó conmigo, nos encontramos en, diferentes proyectos hace varios años y trabajó hmm. conmigo. Eh, y lo que hicimos fue juntar nuestras fuerzas, ella desde el lado del tecnológico, eh, ella es quien ha construido el producto desde, desde la concepción. Caray. Eh, es quien genera todo el, desarrollo y toda esa parte de atrás que no se ve, que es fantástico y que también a veces se lo contamos a, la, gente y sobre todo a los emprendedores. Eh, y, bueno, Juli, con toda la experiencia que tiene de haber trabajado en empresas internacionales em, y trabaja ahora con compañías americanas y latinoamericanas, es quien está desarrollando todo el producto. Así que con eso tenemos un respaldo de que toda la parte digital eh, y de construcción del producto es espectacular. Así que espero que un día pueda venir y que eh, podamos ir a visitarlos y conocerlos. Bueno, mm, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, escoita, dalle as nosas felicitacións a ese equipo, que por certo, mm, coido que non está reducido, o sea, non, non ten as postas pechadas, pode ser que recolla a, a participación de algunha persoa máis, seguro, seguro que ese equipo aumentará de, de, de personal, seguro, seguro, verdad? Seguro. Por supuesto, por supuesto, y ya hemos recibido, esto es una incidencia, ya hemos recibido eh, varias postulaciones, sobre todo para para el equipo de marketing y para comunicación. Ahí, ahí, gente nos escribe, gente joven nos escribe y nos dice que quiere participar del proyecto, o sea, que no quiere publicar su emprendimiento, sino que quiere trabajar con nosotros. Perfecto. Así que, por supuesto. Perfecto. Una cosa que vos suxiro desde mi ignorancia, bueno, que eh, vos que fargades que algunha empresa, poñamos por caso algunha adega, poñamos por caso algunha, algún establecemento como, como por exemplo, os establecementos comerciais de, de alimentación, algún, algunha panadería, algunha pastelería, que regale algún dos seus produtos si participa con vosotros. Sí, sí, me encantaría. A ver, nosotros estamos abiertos a, cualquier tipo de colaboración. Entendemos que al ser, al ser una plataforma digital, obviamente las empresas van a querer colaborar y van a querer mm. poner sus banners publicitarios, etcétera, y también eso está contemplado. Eh, pero cualquier tipo de colaboración para mm. nosotros hoy es más que bienvenida, ¿no? Así que estamos súper dispuestos. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere participar, eh, los invito obviamente a que entren a eh, www.highgalicia.com eh, y ahí tienen en la parte de súmate, tienen un formulario donde pueden dejarnos todos sus datos y estamos súper dispuestos. Ya, mandaremos unos, no instante. nosotros, como radio <laughs> comunicador, Sí, sí que o mandaremos, pero escoita, pero é interesante o feito de que algunha empresa, como acabo de decir aí un momento, algunha <clears throat> pastelería, algún eh, eh algunha adega, seguro que eu podo facilitarvos algunha algún nome, pero que que, por exemplo, unha tarta de Santiago, para por si te pose aquí na, na, na, na nosa rede, si eres capaz de, de poñer o teu formulario na nosa na plataforma, so, eh, por recibirás un agasallo de, de tal sitio de tal outro. Creo que eso axudará tamén a, a, a tener inte, interactuar entre o, o cliente sí. e, a, e, a, e coñecer tamén o produto. Exactamente. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ustedes me dicen si quieren que nosotros hagamos algún alguna eh, movida digital de poner nuestro formulario claro. integrarlo no tengo ningún problema. Para eso está Juli, que sí. es una crack total. De que... <laughs> Decírselo a Juli. No, eh, muy bien, muy bien. Decir yo a Juli que seguro que estará encantada de saber esa, eh, entre comillas, propuesta. otra cosa que quería comentar era que, bueno, dicen yo xa, xa que, que mm, posiblemente na seguinte revista que fagamos, que eh, a revista revista titúlase Lúa Nova, hai que tamén poñer un pequeno artigo mm, mm, da, publicando o vosso traballo e eh, dicindo que é o que poden facer e eh, como poden facer eh, para meterse na plataforma e, e, e darlle con comunicar a todas as de allí comunicar a todas as persoas que existe eh. Galicia, que hai que dicirlle como se escribe H-I guión Galicia, non? Sí, sí, sí, por supuesto. Hi eh, es hola en inglés. Claro. Eh, y bueno, también quisimos hacer como ese juego de palabras en donde Galicia le poníamos un, una palabra tan bonita como hola, como mm. darle la bienvenida, también como, invitar a la gente eh, a que nos visite, ¿no? Pero sí, se escribe higalicia.com, mm. mm. www.higalicia.com. Perfecto. Em, también ah, está en... Sí colaborar en la editorial. Ya eh, em, quiero que me envíen, o sea, quiero que me envíen algún artículo que ya hayan publicado, que me den alguna alguna indicación un poquito más puntual y yo eh, encantada de participar. Perfecto, perfecto, Maxi. Eh, mm, mm, mm, por cierto, dijimos a, página web www.jaigalicia.com pero también en Facebook y en Instagram también aparece, Sí, es H-A-I guión bajo mm. Galicia. Mm. Por eso, mm. que, que teñen... guión bajo Galicia. Bueno, que sodes a guía de moitas persoas que queiran mm, mm actualizarse digitalmente, digamos, e, e coñecerse e, que coñezan a súa propia em, emprendeduría eh, pois nas redes sociais, non? Sí, sí, por supuesto. Eh, nada, una invitación muy, muy grande, muy especial para todos los emprendedores que nos están escuchando. Déjenos todos sus datos ahí en el formulario, en la página web, nuestras redes también. Hay algo súper interesante que vamos a empezar a hacer ahora y es hacer publicaciones en colaboración con todos los emprendimientos que ya se sumaron hmm. eh, a la guía. Entonces esto, claro, esto genera un, un eco y, una ampliación de, de, público como muy, muy especial y a, ustedes obviamente eh, invitadísimos a sumarse, a que colaboremos <laughs> mm. eh, y a que demos a conocer un poquito más de esa Galicia hermosa que solamente los que la visitamos seguido, los que vivimos allí, podemos conocer, ¿no? Mm. Eh, exactamente. Eh, en, bueno, noraboa, moitos parabéns, como decimos os galegos, eh, felicitacións por o traballo que estades a facer. Eh, mm, que saibas unha cousa que mm, outras persoas xa saben. Nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Mm. Como te entrevistamos ah, a ti, yeah. polo tanto, terás teredes moitísimo éxito. O sea que mm, te, temos unha, unha lista extraordinaria. Bastante ampla, eh? Bastante ampla que mm, entrevistamos a fulanito ao pouco tempo ten ten un, un agasallo ou ten un éxito ou publican o, o, o seu libriño ou, ou a mellor danlle un premio ou sexa que mm, que sabe, saibades que nosotros eh, mm, somos bastante talismán para as persoas que fadamos bueno, se alegra eso... mucho <laughs> me, alegra mucho y me emociona y tomo esta llamada entonces como que se convierten en los padrinos de Jai Galicia. <laughs> Ojalá, ojalá que se llama, de verdad de que sí, que, ojalá que queremos. Bueno, pues seguiremos en contacto, eh, Maxi, Milena, eh, eh, seguiremos en contacto porque isto é un comenzo, non? E entonces cando haxa cando teñades un non sei, un produto determinado ou unha unha cousa destacable, ou por exemplo un vídeo ou un pequeno corto ou, ou mellor un documental relacionado con vosotros que por certo seguro que publicadedes, pois mm, mm, eso, volveremos a incomodarmos, volveremos a chamarvos. Darlle un abrazo e unha mm, felicitación enorme ao teu equipo que ti como, como conductora, digamos, como, como fundadora, tes mm, a ben levar adiante, pero tamén merece a pena ou paga a pena eh, saudar e eh, felicitar a esas dúas persoas que mencionaches, Xoan Arco da Bella e Juli Espinosa. Sí, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes y también desde mi lado agradecer Eh, el, el, recibimiento tan caluroso que, que, hemos sentido por parte de los emprendedores mm. eh, y agradecer obviamente a toda esa gente que está detrás o, que acompaña a este equipo, que somos los eh. tres, somos los visibles, mm. pero bueno, atrás de eso está Fran, está mi mamá, está mi familia, está todo el mundo que, que, nos acompaña y nos ha acompañado en, en las horas de trasnocho, en las noches sin dormir, en la preocupación, etcétera. Eh, y, eso, agradecerles eh, a todos los, emprendedores, a toda la gente que visite la guía, obviamente invitarlos. Y bueno, a ustedes por la oportunidad, de verdad, estoy muy agradecida y muy contenta de haber conversado con ustedes y que esto sea la primera de muchas. Vale, eh, aí, aí, eh, moitas gracias, moitas gracias. Ese é o que queremos, eh, que sexa a primeira de moitas eh, comunicacións que, que teñamos contigo. De verdade que te agradecemos moitísimo. eh, ao mellor, dende a, a outra emisora irmá, pois noutro momento te chamaremos, ou te chamaremos a ti ou chamaremos a, a Juli. Quere decirse que... que... Me encantaría. Claro que sí. Eh, Me encantaría. Un día organizamos y, y juntamos a los tres y hablamos todo el equipo de Jai Galicia. y bueno, sí, una fiesta. Pues, <laughs> pues, pues, sí que lo faremos. Desde, desde a otra emisora porque tenemos oportunidades de, de empregar redes sociales tanto a videoconferencia como, como teléfono. que podemos hacerlo directamente. ya xa contaremos. Xa, sí, sí, xa, xa buscaremos a fórmula. De verdade que che agradezco bueno. moitísimo, Maxi. Eh, volvo a repetir, felicitacións para ti e todo o equipo. Eh, eh, adiante. Apertas moi fortes. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias a ustedes. Hasta logo, Maxi. Gracias. das estrelas, somos motos das estrelas que veñen da Romaría. Somos motos das estrelas, somos mozos das estrelas que veñen da Romaría. Pues na beira do B, huesca na do bar, polo castro de Castro de Podo, Tendido 5. Tota la informació taurina de la setmana els dilluns de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo! Cremem Sant Boi, última flama. Dissabte 14 de desembre a les 6 de la tarda, tabalada des de la plaça de l'Estatut fins la plaça Catalunya. I a partir de les 7 i fins a les 10 del vespre, malabars, cremada i última flama fins a la plaça de la República. Cremem Sant Boi, última flama, amb més de 20 grups participants. Dissabte 14 de desembre organitza Grup de Foc de Sant Boi. Cremem Sant Boi! Xulio, xa temos a Marita ali ao lado do fío telefónico. Carai, moi ben. E eh, eh, vamos a debullar cousas con ela, porque vale. hoxe persíguenos as mulleres. Bueno, bueno. Ah, o importante é que temos outro lado do fío telefónico unha persoa que coñecín no Culturgal ah, de, sí? do Culturgal de, de, tú de Pontevedra. Ves, tú xa veis preparado. Claro que sí. E ademais hai que darlle as gracias. Moitísimas gracias. Va, primeiro saudala. Moi boa <laughs> tarde, Marita. Benvida. Eh, boa tarde, grazas. Moitísimas grazas. Ti, eh, eh, Marita, é eh, unha parte moi importante da Galería do Dada de que se encontra, ah. atopa en Ourense. Sí, unha, sí, unha eh. galería que está na Rúa Liberdade de Ourense, uh -huh. eh, que mm, hai pouquiño, según teño entendido, que abriu as súas portas. Sí, eh, en marzo facemos dous anos. Ves? Eh? pero suficientes como para que o, o, o voso traballo se extenda e teña grande repercusión eh. en, en moitísimas eh, bueno, moitísimos ambientes, cando menos na galería de eh, exposición e na galería de clases e de traballo, non? Sí, uh -huh. sí. Bueno, eh, nós empezamos con, con coas expectativas pois ben humildes, non? Sabendo que nunca foron vos tempos para para pues, eh, como era aquela frase de malos tempos para a lírica, non? Sí, sí, sí. Pois sí. Eh, <laughs> sabemos do, do, da problemática, sempre eh, tivemos como os pés moi na terra, mm. Eh, eh, a sorpresa foi que eh, percibimos moito agarimo e seguimos mm -hmm. tendo va, como en rede, non? Mm. Crecendo mm. eh, e facendo, facendo mm -hmm. cidade. Mm. Bueno, facendo cidade e creando moitísimas expectativas con respecto a, a vosa mm, mm creación poética, mm, mm, digo, artística, posto que recibides eh, a, a alumnos, eh, moitos alumnos sí, para sí. para a propia creación artística, tanto pictórica como como sí. de outras formas, ¿verdad? Sí, nos, nos aparte de ser o noso propio taller, porque tanto Xosé Vilamoure que, que a outra parte, non, somos parella, uh -huh, e eu, eh, pois, hemos eh, pintado dende de sempre, non? Uh -huh. Entón, aí é eh, o noso taller, tamén damos clase, e tamén, por suposto, é moi importante o fondo de os artistas eh, profesionais que exponan, expoñen con nós na galería, na parte de arriba, e que ten, ten, temos tamén eh, moita obra eh, de fondo de todos eles, non? Dos mm. que xa expuseron e, e os que están por expoñer. Mm. Bueno, que, que, que xa tedes unha nómina moi abondosa, pero ademais sí, sí. Para, <laughs> pero, pero ademais tendes produción, que ese foi o que vin precisamente el Instituto Cultural, que teñades unha mínima exposición de traballos sí. vosos persoais, non? Moito, moito. Fixemos o esforzo que non é fácil que no, nos stands de, de Culturgal de elevar o máximo número posible que, e que, e que este, este uh -huh. armonizado. Non levamos a todos a, as persoas do fondo, pero sí a moitas. Uh mm. eh, -huh. Temos nomes eh, de xente maravillosa, moita moi coñecida e outra pois eh, os típicos mirlos blancos que mm. sabemos que teñen una, un compromiso coa arte e eh, eh, e que teñen moitísima calidade, pero que por unhas razóns ou por outras non todas as persoas pois están por, por expor seguido ou estar eh, expostos eles mesmos, non? Entón, pois é, é ir a, a buscalos. Bueno, a, a parte de, de, de, de, de, desa, exposición que eu mm, quedei fascinado o, o que sí que me gustaría que nos dixerades tamén eh, mm, a, ese nome tan especial Dodo Dada Ah, sí que, pois... que, que saiban que saiban de onde ven, porque non todo o mundo ten eh, información con respecto á vosa creación. Esa. Eh, estamos eh, a punto de chamar a, a galería eh, pa, eh, como é? Grau de Corvo, que ah? como se chamaba ah, Grau de Corvo, sí, como sí, se sí. chamaba o Cornezuelo. O Cornezuelo do, do, do Centeo, sí, sí, sí, sí, sí. que aparte que foi mítico en Dacón nos anos 50, mm. eh, sacou da pois, a pobreza, non? A moitas mm, familias, a moi... pero bueno, tiña un componente inter, eh, interesante como de eh, planta mestra, pero tamén pois eh, moita xente por, por o pan de centeo pois ca, cae enferma. Entón, ao final eu teño un soño, eh, un como dous so, eh, soños con co pasar o dodo. Mm. Entón dixe a Xosé, eh, bueno, pois hago o dodo, dodo e el saúlle dada, no, del dadaísmo. Entón, mm. Eh, foi como un xogo de palabras mm. que mm-hmm. nesa mesma mañán alguén tamén nos dixo, ah, como dado dada, que é o mm. mítico local de jazz mm. eh, como jazz filló en Coruña, que era en Santiago, non? Uh mm-hmm. -huh. Entón, bueno, pois pues, eh, señal que sirva como homenaxe, pero realmente foi vale. eh, ese, ese xogo inocente, non? De uh mm-hmm. -huh. dicir Dodo e Xosé Dada, uh -huh. que moi propio del ese xogo de facer xogo de, de coas palabras. Uh -huh. Bueno, que, que é importantísimo por polo menos que, que dar a coñecer ese traballo que vos uh, eh, eh, digamos que o título do, da, da vosa galería ten un, un, porqué yo sí, sí. Eh, cuando menos que, que, que os hai os ointes pero Sí, ademais, eh, bueno, pues o, o dodo que é un pasado extinto hmm. que tamén aparece en, eh, como persoase de ficción en Alicia en el País das Maravillas, hmm. eh, un animal que non quere que nadie nin gane nin perda, non? Eh, como moi filosófico e eh, al mismo tempo un po absurdo e surrealista, pois eh, pegaba moi ben tamén co, co dadaísmo mm. e con esa especie de mirada en Ourense, non? Que é unha cidade como parece que está moi esquinada mm. de pois de eses mirlos brancos e eh, maravillosas locuras por las que hai que seguir apostando, non? Mm -hmm. Bueno, a, a, as reseñas que nos escribimos e vimos aí precisamente en internet teñen moito que ver co, coa vosso traballo que sí, sí. Fa, algúns deles falan, dicen, preciosa galería, zona de encontro onde se aprende a valorar o arte, eh, e outros, sí. ademais de exposicións dan clases de dibuixa e pintura. Bueno, o caso é que mm, mm, é importante que na cidade de, de Ourense teñan esa maravilla, sitio de arte e calor todo en un, non? Sí, sí. Eh, daste conta que hai moita máis fame da que creías, que a xente quere uh -huh. eh, falar, ver e facer, uh mm. -huh. e facer dende a, a búsqueda da, da expresividade propia, non que é mm. unha afán humano. Uh -huh. Bueno, unha cousa que quería mm, mm, facer hincapé nela era que non somente estendes a galería, sino que facedes intercambios ou, ou polo menos intercomunicación con outros, por exemplo, con algún restaurante, con cafés, con, con, mm. con, con, con outras zonas mm, perto de, de por, por exemplo, no comer, o centro comercial As Lagoas, non? Que, que vin que por aí tamén axudabades a, a, a expor algo máis, non? agora pillasme, porque non sei exactamente se si, si o millor bichedes algo que te, en, ten que ver cos estudos abertos, sí. eh, que todos... Sí, pero non foi unha iniciativa nosa, nos colaboramos Ajá. con unha iniciativa da maquinadora que puso en pé e abriu todos os talleres, obradoiros, eh, hmm. de, toda, de todo Ourense moita xente colaborou outra está por colaborar porque ten visos de que vai seguir outros anos eh, creo que te refires a iso non? Mm. que eh, moitos moitos colaboradores e moita xente de Ourense e tivo, tivo moito, moito éxito, moitos visitantes esos tres días de estudos abertos penso que quizá referiste a iso Sí, refirme a iso e a participación de outras persoas que, que con vosco traballan nese sí. aspecto tan importante me parece que últimamente tiñades a Santi Barreiros, non? Que, que, sí, que... sí Sí, o, o moi querido en Ourense Santi Barreiros que ten unha exposición uh -huh. eh, de fotografía que se chama eh, La comida entra por los sentidos uh -huh. eh, é eh, fantástica eh, que tivo unha presentación moi original porque uh mm. -huh. ele empezou falando pois xa tendido, tendida a mesa uh -huh. Mm. bebendo eh, como eh, como se estivésemos nunha nunha taberna e eh, mm. con esa normalidade, con esa cercanía, non? Hai moitas propostas, mm. eh, eso, pois moi frescas, moi orixinais, como foi tamén Bazar Ourense que, mm -hmm. que fixo Palotero, eh, que era como se si fose unha unha zona de, de tiro, non? Con... Mm, sí, sí. Sí, bueno, xa que eh, puxemos en, en valor eh, o asunto do, da exposición de Santi Barreiro tamén Mondavane que, que precisamente ah, xa, xa entrevistamos en algunha ocasión ah, que últimamente ten moitísimo éxito nas súas eh, pinturas digamos mm, mm, eh, extraordinarias, non? Que, que, que é un grafiteiro sí. enorme, non? Sí, é coñecidísimo tamén en Ourense e que agora mesmo estás exponiendo eh, no Centro Cultural Marcos Barcárcel, ajá, eh, ajá. que justo eh, eh, eh coinciden Santi Barreiros e él en, en un tema bueno que bueno en el caso de, de Mondeván no, no, eh, como pulpo solo -huh. Mm. ¿no? que se repetido en diferentes maneiras uh -huh. y mm-hmm. tal eh, eh, Santi Barreiros con otra perspectiva ¿no? pero -huh. Mm. sí que coincidieron ¿no? con Uh -huh. Mm. Bueno, que, que, que estades demostrando que vosotros non vos casades con ninguén, pero que dades sí, oportunidade sí, sí. a todas as persoas que, que vosotros coas que interveñen na, na, na, na sí. cultura de, de, de quizás de Galicia, pero tamén de, de Ourense en particular, non? Sí, se dan, danse moitísimas inercias, axudas, pontes, Eh, por exemplo, mañá teño a presentación de La certeza del sol, que é un poemario eh, no que debuso a partir de poemas de Mary Dickinson e eh, colabora o Ateneo de Ourense claro. e tamén no Centro Cultural Mar Marcos Valcárcel uh -huh. está Olga Pastora, editora que tamén é un común activo na cidade uh -huh. o sea, o sea, eh, a, pesar de pues, pois, ser unha cidade difícil no ámbito cultural e que se pechou eh, centros e museos ni máis uh -huh. ni menos pois pues, a, a resistencia eh, das persoas vinculadas á arte é moi forte Mm-hmm. Bueno, moi forte. A, ah, mm, a ver, non somente esa pintura ni o dibuixo, sino tamén os gravados. Teño entendido sí. en, en meses atrasados, ou polo menos en tempo atrás, no mes de novembro, tivestedes tamén hai unha grande participación con Xosé, non? Xosé Poldras, non? Sí, Xosé Poldras, eh, temos a sorte de que eh, veña a facer obradoiros, mm. temos tamén o tórculo que prestounos eh, Manuel Figueiras, outro gran grabador mm. Mm-hmm. eh, mítico, non? E, eh, e eh, bueno, es que nomes tan importantes que, que temos aquí, ¿no? Eh, Miguel Mosquera, con que, con que iniciamos Andaina, ¿no? Da Galería, eh, moitísimos nomes, ¿no? María Puertas, Alejandra Pardo. Carai. Eh, sí, eh, temos obra logo no fondo de Saber Cuiñas. Yeah. Eh, yeah. Eh, Pablo Orza. De, entón, sí. Que, dinos algo máis de, de ese, de ese traballiño que dixete, que quedou, eh, lo menos eu quedei así un pouco eh, interesadísimo que, que coa ilustración, poema con ilustración. Ah, sí. Esta foi unha proposta de, de, da editora Olga Pastor que fixo aquí no Ourense fai vale. pouco tamén, fai un par de anos, frenética, e, e, e preguntoume que se quería dibuixar alguén que lixera autor, autora, mm -hmm. elexina Emily Dickinson, eh, entón, con 20 poemas, eh, un libro bilingüe, é en castelán e en inglés. Hombre. Eh, mm. colleu, colleu os, a traducción de José Luis Rey, no? de, de a colección Visor, que é unha, ten eh, moi boa tra, traducción. eh, eh, eh, puden escoller eh, 20 poemas, mm seguindo o hilo difícil e, eh, e que por iso mesmo tamén permite moita liberdade dos poemas crípticos mm. eh, tan escuetos, non entrecortados de Emily Dickinson, eh, a verdade que foi un regalazo. Mm. Ten, mm. ten moita, eh, eh, non sei, eh, boito éxito entre comillas, non? Porque en realidade casi casi está esgotado, non? Mm -hmm. Eh, bueno, empezou, a verdade que chegou en Culturgal, o sea, sí, sí, sí, eh, xa sabín, mañá por primeira vez é a primeira presentación ao lanzamento, e xa eh, vendeuse bastante, claro. eh, queda, non, porque o día sobes 19 no Galgo Azul de Coruña, que teño moitísimas ganas de coñecelo, pois tamén presento ali e, e o que vai indo, porque foi un traballo un traballo dunha pequena editorial con moitísimo esforzo, mm. e que quiso hacer un libro de artistas, e, eu a verdade é que estou encantada de colaborar con Olga. Bueno, uh -huh. que, que, que son tres, tres artistazos, Emily Dickinson, a tía, máis a, a Olga, ou seja que uh -huh. de, <laughs> un, un, un producto de grande categoría. Sí, bueno. a que a maqueta é outra muller, Adriana Pérez de Redeiras, entre, o sea, foi un traballo meticuloso de moito tempo, con moitas, eh, porque, claro, unha editorial pequena, non ten uh mm. -huh. tampouco os recursos. Entón, con, con que tiñamos, fixemos, eh, bueno, que, que, que non era pouco, non? Que se, se cuidou moitísimo a edición, que, que está feita en Pontevedra, mm eh, en Anduriña, entón, bueno, todo mulleres, a verdade, que coincidiu, mm. e e un trato exquisito, hasta pensaba eu, pois pues así da gusto, que todos os traballos colaborativos se sexan así. Noraboa, noraboa, felicitacións e moitos parabéns para para para o mm, por o voso traballo. Eh, eh, escoita mm, mm, Marita, que, que te agradecemos moitísimo a túa participación. Sabemos que tes eh, a compromiso eu para Eu quería dicir algo a Marita. Sí, sí, sí, dille, dille. El en Lugo. Sí. Na eh, na rúa Nova de Lugo. Mm. Sí. Na rúa, pois pues tamén había un, un, un bar que era de, do autor, eh, vaya, o vale era de Tartas Mondoñedo. Uh -huh. Sí. E entón, pois, tamén había xente que iba a leer ali, porque tía, había libros. había sí, libros ali e a min me gracia e tal hasta fora eu almorzar con desayunar máis ben con unha irmá e tal e dixo pero tú conocías esto? Digo, non. Digo, pois eu vivo aquí en Lugo e non o conocí nunca. <laughs> bueno. Por iso digo que a, ah, pudies atoparte. Ah. E despois había outra que era tamén Cervantes, a librería Cervantes, uh -huh. que hoxe me parece que isto ya son maiores e eh, xa non teñen... Cerrou, pechou. Pero, sí, máis ben pechou. Bueno, eh, quero descatacar... O ben que fan eses sitios tan porosos onde mm. eh, adícanse unha cousa, pero a cultura entra e, sí. e fan moito ben. Quero destacar tamén a vosa presentación no Culturgal que, ah. a, a balada do exilio, non? Que, ah, sí. que, que tamén, bueno, moi Por polo menos... Eh, a visibilidade de, do vosso traballo quedou bastante Para patente, moi, non? moi, moi importante que estivese ese libro que sigue, por certo, a venta eh, na Galería do Dada e que va ao 100% a familias directamente de Palestina. Mm. Este mm. xente de Gallariz, mm. eh, eh, o poemario de Xulio Cidneira, mm. maravilloso, e eh, eu colaboro tamén en ilustración, Xosé tamén, pero como 20 ou máis, igual mm. agora non sei dicir o número, eh, eh, tamén altruistamente colaboramos para, para a venda destes libros que xa conseguiron eh, bombas de, para, para sanear a auga uh eh, -huh. e que é moi moi importante moi importante esa, esa, ese libro é moi bonito tamén, moi, moi cuidado eh, estamos moi contentos de hai moitos puntos eh, de venta se pone avalado do exilio aí todos poden ver eh, en Saurobooks que é sin afán de lucro, a editorial eh, que por certo da mesma que maquetou o libro Certezas do Sol de Adri, eh, Adriana Pérez e Alfonso Rodríguez uh -huh. eh, fan unha labor increíble moi ben de, de verdade que aparte de, de, de bueno do, do, de, desa de gale, esa galería, esa exposición que facedes uh -huh. e ese traballo de, de, de ensino na, na, na escola que tendes, entre comillas, é eh, eh, un, un, unha cousa extraordinaria. Eu dicía hai un momentiño que, que che agradecemos moitísimo o traballo e a participación de hoxe connosco, pero sabemos que ti estás comprometida para dentro dun minutiños. Sí, sí, non, teño agora, sí. Non te queremos... Pero mm, os agradezo moitísimo a entrevista e invito, convido vos a vir cando queirades eh, ali te, tedes un sitio, ponemos sempre música, hai libros, é un sitio tamén para estar e falar, así que estades todos convidados. Falando de música, tiñamos previsto eh, eh, eh, ah, sí. <laughs> felicitarte con unha música de eh, moi importante de Levo Minasian, sí, pero sí. pero ponémolo ao final, non te preocupes que <laughs> eh, ah, eso faremos igualmente. <laughs> Levo, sempre, sempre vos, encantame Eh, de verdade que mm-hmm. é unha música de mm, de paz e de tranquilidade, non? Exactamente. Sí, sí. E de sosego, non? Que, sí, sí. por certo, que te agradecemos muitísimo eh, de feito, o que vamos a facer é despedirte precisamente con música de Levo que, que é a número 5 que temos aquí preparada ah, para fantástico. ti. fantástico. De... Moitísimas, moitísimas grazas. Marita, que ah, terás ah, moito éxito moi porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. <laughs> fantástico. Veña, unha <laughs> aperta grande e hasta outro momento. <laughs> Ata outra. Veña. Chao, chao. penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites. Música Forever joves! Forever joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi. Tots els èxits del passat, del present i del futur. Dirigit i presentat per Paco Sánchez. Qui estima la música, estima la vida. Forever Joves! Forever Joves! Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda. Et consideres una persona solidària? Doncs com tu, el 80% de la població catalana està a favor de destinar recursos públics a projectes de cooperació al desenvolupament. Una demanda històrica que continua vigent. Actualment, només una vintena dels 947 municipis catalans destinen el 0,7% a la cooperació al desenvolupament. Per tant, està clar que no va només de posar-nos d'acord, Cal passar a l'acció. Signa la petició a www.passemalacció07.org. Més de 40 anys amb tu. Galegos Novash, con Armando Fernández i Julio Cougil. Bueno, Xulio, quero que me contes algo do algo de Ourense. Bueno, no, máis ben de Pontevedra. <laughs> Eso, de Pontevedra. Do Culturgal. Que tuvestes ali no... No Culturgal. No Culturgal. Bueno, sí, tivemos a honra de participar no, no Culturgal presentando o libro mm, que recolle os cinco últimos premios de Rosalía de Castro. O, o libro titúlase certame de Rosalía de Castro 2019-2023. Entonces, os tres primeiros premios de cada ano mm. recollémolos nun, nun libro eh, mm, pois eh, editámolo gracias á participación da Xunta de Galicia, concretamente Política Lingüística, Valentín, non? Eh, eh, presentámoslo ali na, na, na feira de cultura de, sí, de Galicia que se celebra cada ano ali en Pontevedra, no Pazo da Cultura e, e bueno, pois eh, unha grande eh, eh, unha, un grande momento para que nosotros puidéramos disfrutar de, de ese traballo había algún, estuveron ali presentes varios poetas que declamaron o, ah. o, seu, ah. o seu poema recitado e acompañou nos como non podía ser de outro xeito uh, don Valentín García que o, o secretario xeral de, da, da lingua eh, eh, tamén Armando Riqueixo eh, tamén veu o vicepresidente Alfonso Rico ah, estivemos sí. ali moi, moi arroupados lóxicamente sí, sí. e despois pois participamos en moitas das actuacións que se fixeron ali non por, por exemplo, como comentábamos hai un momentiño ao principio con, con Lola pois tivemos no, na celebración do Bravú que presentou uh, Xurxo Souto ah. e estivemos tamén no, na, no traballo das pandereteiras a final final de, do programa que, que deron peche a ese grande acto do Culturgal uh -huh. en Pontevedra. De verdade que mm, precisamente as pandereiteras serán as que eh, serán ah, mm, homenaxeadas entre, entre comillas o ano que ven co Día das Letras Galegas, non? Ah. A, a da recollida da, da, das músicas tradicionais galegas sí, que, que no povo no, no, no Museo do Povo Galego teñen, temos moitísima, pero tamén temos moitísimas persoas maiores e novas que participan nesa recolleita, como son, mm. por exemplo, as adufeiras de Salitre, non? E as pandereteiras e as pandereterías de Mens que foron as primeiras que subiron un escenario para poder cantar esas pezas extraordinarias que eran xa maiores algunhas delas con máis de 70 anos para poder pre, para poder realizar ese traballo tan fermosísimo uh -huh. despois viñamos aquí a a, a nosa entidade Rosalía de Castro de Cornella eh, o día 7 presentamos o libro, o mismo libro, lógicamente para todos os nosos socios e eh, simpatizantes e eh, agasallámoslo a todos os que participaron e todos os que viñeron a, a FEZACUNC. E eh, fixemos esa publicación dos premios que mm. despois de hechos dar a coñecer que son os premios do 38 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Ah, vamos vamos a falar despois un, un momentiño, primeiro un bocadiño de música e, e falaremos deses premios, vale? De Porque despois a ver se si somos capaces de conectar con José Manuel, que dixo que un poquinho máis tarde das mm, mm, cinco e media estaría sí, disposto, estaría a, disposto a participar. Vamos a intentar. Pero nosotros como temos leria Pues... Pois- no, temos temos que comunicar o que che acabo de dicir, sí, os sí, premios. Pero eh, Leria. Vale, vale. <laughs> Ve, un poquinho máis de música logo, veña. Eso. música de fondo de Levon un va, vamos a decirle entonces a todos os nosos ointes que o xurado formado por Fina Casal de Rei como presidenta, Anxo Algueiro vicepresidente, eh, Armando Requeixo, Chus Lama, Pura Salceda e eu como secretario, pois deron a coñecer os premios deste ano que foron o primeiro premio para Francisco Valeiras González, Kiko para todos os amigos, co mm, seu poema Brillar, algúns textos para BDI, BCDIPO. O segundo foi para Froito, de Francisco Javier Jardón Bahía, e o terceiro para Matriz, Ser e Simulación, de Alberto Momán Noval tentaremos comunicar con eles e felicitalos en antena e falarlle, bueno, pues que, que nos fagan unha pequena eh, conversa eh, unha, unha pequena valoración, non? Sí, exactamente. Nun momento que poidamos intentaremos comunicar con eles para entrevistalos e eh, que nos digan que, que lles pareceu a, eh, a, a, a, a, aumentan a, a nómina do, dos dos mm, mm, poetas premiados por mm Rosaría de Castro de Cornellá 38 anos levamos a, oh, vamos a, a, oh, seguimos adiante, veña máis máis música, esperamos un bocadiño para intentar conectar con, con Xosé Manuel vamos alá temos o noso correspondente la desde Ribeira Sacra que vamos a falar con el nese apartado de quen che preguntou aí en Monforte de Lemos e vamos dallas boas tardes como non, como sempre o noso correspondente vale. a Xosé Manuel boas tardes Xosé Manuel Hola, boas tardes compañeros. Boa tarde, boa tarde, benvido Moitísimas grazas por atender a nosa chamada por participar nese apartado tan interesante que, como xa dixemos en noutras ocasións, últimamente divídese en varias subseccións. Eu outros días estuve mirando o que nos mandaba. Sí, sí, moi ben, moi ben. Bueno, a, <laughs> vamos á primeira. Digo yo ao noso técnico que poña a primeira mm, música. Pois, eh, efectivamente, eh, sabedes que ten tres partes a, sec a sección, a colaboración, uh -huh. e a primeira delas é o bulebulo. Bulebulo, Vamos Arriba, a Arriba, adiante co bulebulo. Co bulebulo, perdón. É así, non? Correcto, eh, como sabedes, no Bule Bulo eh, son seis novas de actualidade, eh, cinco son reais e unha eh, un bulo. Trátase de escoitar atentamente eh, a crónica das noticias e detectar aquela que é falsa, que é un fake, que é un bulo, e comunicarlo a través das vías de comunicación eh, que tenga Galegos Novais uh -huh. e a ver quen se atreve a mm. a intentar acertar. Ah, Empezamos, Ay. se queredes. Sí, cuando queiras. Que xa, xa fixemos a, pre, a, a música, por lo tanto, ahora toque xa ti. Veña. Perfecto, pois pues ben, a primeira. A Coruña, sede do Mundial de Fútbol 2030. A FIFA <clears throat> a aprobar oficialmente a candidatura de Riazor eh, como sede do Mundial 2030. A competición, como sabedes, eh, organizada conjuntamente España, Portugal e Marrocos nunha das súas fases, a fase máis importante. Agora haberá que transformar o estadio a Banca Riazor nun recinto multiusos e cunha capacidade para 48.000 persoas. Pero a boa nova é que Coruña vai ser sede do Mundial do 2020. Aí vai a segunda. Do, do 2030. Eh, perdón, 2030. Vale, vale, vale. A ver se aí me meter un bolo que non é. A ver, a ver. <laughs> Posiblemente... Eh, a, eh, a ver, aí vamos. A, a segunda. segunda. Sí. Premio de Artesanía de Galicia 2024 para a diseñadora e cesteira Julia de la Cal. artesá e titular do taller A Parabólica, no Borriño, recibiu o premio pola súa obra Periferia 01, que combina a manufactura cesteira con aplicacións da técnica histórica. Mm. Eh, mm. esta artesán premiada, Julia de la Cal, fai proxectos de cestería e de deseño, cestería aplicada a interiorismo e tamén a paisaxismo. Ten obras súas, por exemplo, en xardíns, en lugares en espazos públicos que lle contratan algún tipo de obra. Tamén se dedica a docencia e a escultura. Uh -huh. E imos coa terceira. Sí. Os medios de comunicación tradicionais seguen en caída libre. Segundo un estudo, xe, o estudo xeral de medios da terceira onda, mm, as previsións que baralla eh, son de baixar un, un, un 4,3% o consumo de prensa tradicional e de televisión. Uh -huh. Segundo o estudo xeral de medios, os xornais galegos, entre les a, a voz e eh, o faro de Vigo, baixan eh, seguimento. Estes dous son dos que sofren maior caída. Mm. Ainda así, a voz segue sendo eh, a que máis lectores ten. Lidera o ranking de lectores con 36.000 con 367.000 lectores, aínda que baixa, como baixa o Faro de Vigo, que son os que máis baixan, Voz e Faro de Vigo, Voz segue sendo día de hoxe o líder en audiencia. Mm. Despois a radio tamén baixa no 0,18 puntos, sendo a ser a emisora líder en Galicia. Mm. Bueno. Imos coa cuarta, ten un pouco tamén que ver coa terceira, é, é que nos diario medra un 31,2% no 2024. Alcanzou as 21.000 persoas eh, segundo datos da terceira onda do EXM, Estudo Xeral de Medios que acabamos de referir. É o oitavo xornal generalista máis lido de Galicia é mm. o único xornal, como sabedes, diario impreso íntegramente en galego, -huh. e que conta cun perfil moi novo. -huh. A media idade que segue o nos diario é de 47,2 anos. Uh -huh. E, eh, segundo datos da OEGD, a Oficina de Justificación da Difusión, tamén refire que é o quinto diario generalista con maior difusión do país. Moi, que moi, moi bons datos para o nos diario, un xornal que creo que vai cumprir o quinto ou sexto ano desde que saiu a, a rúa. Uh -huh. Moi ben. E imos, e imos coa, coa quinta. Mm. Eh, Ana Pontón chama a movilización masiva contra Altri. A voceira nacional do Venera fixo un chamamento a movilizarse este domingo 15 en Compostela na manifestación que convoca a plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría da Nousa. Uh -huh. Dende Paras de Rei animou a cidadanía galega a apoiar a causa para parar dixo textualmente a bomba ambiental de Altri que o PP quere colocar no corazón de Galicia. Mm. Eh, en relación a esta movilización, explicarvos, se non sabedes, a todos os ointes eh, que temos, que en Barcelona tamén haberá unha movilización de apoio mm. convocada pola ACGB, Asociación eh, Cultural Asamblea Cultural Galega en Barcelona. Sí, Perdón. sí, sí Temos, tem, temos unha movilización, mm. é unha concentración que se fará na, no barrio de Gracia, concretamente na Plaza da Vila, uh -huh. e a mesma hora que será a, a que pasará a manifestación de Santiago, ás 12 mm, da mediodía. Uh -huh. O sea que Barcelona tamén apoia esa manifestación contra Altri e no barrio de Gracia, na Plaza da Vila, con a concentración que se queira animar e apoiar esta protesta, pois pues, tamén o pode facer aí Mm. en Barcelona. En Barcelona, sí. Están convocados, sí, sí. Da, Tem, a FEDE, temos noticia de esa convocatoria, sí, sí. noticia, sí, moi sí, ben. Sí. Vale. rematamos, aí vai a sexta, a palabra Pelexo, finalista para a palabra do ano 2024 da Real Academia Galega. A Real Academia Galega abriu ante a fase de votación popular para elegir o vocablo que sucederá a outras palabras do ano que foron con anterioridade, como cibercarracho, comadre, ou Tanxugueiras. As outras finalistas deste ano son Aparbarse, Cantareira, Dina, Emerxencia Climática, Fala e Meu. Mm. E ata aquí as seis noticias, as seis novas de actualidade que entraron neste apartado de bule bulo. Este... Cal será o bulo? Ese, ah, eh, Anímense. Exactamente, unha cousa importante que, que se comunique que comuniquen o seu o, a, a súa decisión. Escoita, a palabra pelexo finaliza como penalista como finalista do, do ano para para a Real Academia, non? Claro, Porque claro. é a Real Academia que provoca eso, non? Que a que convoca este pois ten esta iniciativa de, sí, sí, sí, de, sí. de buscar eh, segundo a opinión do, do público que, que pode mandar as súas votacións a través da, sí, sí. Eh, da web cal, cal desas palabras escollidas eh, pois para eles eh, para elas mm. é a preferida a, preferida, exactamente exactamente, de todas esas finalistas hairá a, a máis votada será a palabra do ano. Perfecto. Claro. Bueno, pois pues eso, que comuniquen a súa eh, opinión con respecto ao bulo que, que ti nos quixetes incluir. Vamos a, a segunda mm, mm, música introductoria do teu traballo. Veña. Veña. Vai por aí? Sí, sí, sí, aí está, con esa introducción tan fermosa e con esa voz de Uxía vale. que sempre nos engaiola. Vale. Que pasa, que pasa na Ribeira Sacra? Uh -huh. Aí vai o noticiario eh, acelerado eh, que sempre vos envío. Empezamos. Monforte aposta tamén polo lucería de Nadal. Vende a anunciar un investimento de, 500, de 57.000 euros no alumeado para as festas e destaca por ter un millón 1,2 millóns de luces LED 26 arcos de luz en 66 rúas da cidade e un árbore de luces de 20 metros de altura. Éxito da 25ª Festa da Tisa de Froxán. Foi o pasado 7 de decembro e contou cun gran ambiente mm. tendo a Emilio Rúa, o noso amigo Emilio Rúa, uh -huh. como pregoeiro. En Chantada, o comercio asociado, o CCA Ribeira Sacra, terá unha original iniciativa. Os agasallos mercados no comercio local poderán ser entregados nas casas polos reis magos. Aqueles que así o desexen terán que facer unha compra mínima no comercio local e deixar eh, pues, os seus datos. E eh, a través da Asociación de Comercio Local que vos uh -huh. referín, intentarán que eses agasallos, uh -huh. xa vos imaginades para que irán destinados, claro. Ah. sexan entregados en persoa no domicilio da persoa que os comprou polos reis magos. O sea, ah, unha boa idea para dinamizar o comercio local e para que os chantadinos e chantadinas merquen no, pues, nas tendas da, da súa vila e do seu concello. Uh -huh. eh, que máis? outra cousa curiosa na Ribeira Sacra, tiro con arco. Sí, sí, escoitades ben, tiro con arco. Ay, Está de moda na Ribeira Sacra, un club de recente creación en Pantón que se chama Os Irmandiños, conta xa con 30 membros recurrentes ah, de varios de varios concellos e varias nacionalidades. Ah. Aí pode podes atopar xente de Inglaterra, de Holanda, eh, polacos, australianos, argentinos, xa que está de moda o tiro con arco e montaron esta asociación este club mellor dito, en os Irmandiños. Uh -huh. ¿Mm? Contan ademais cun campeón de España que foi no 2022. Carai, moi ben. E chamase Lee Ramsdell, e inglés está cincado en Pantón. Moi ben. Moi Toma. Ben. Moi ben un... E aí queda Gra... unha crónica rápida, resumida e acelerada no... do que eu considerei importante a Noticiero acelerado, sí señor, moi importante. Vamos á terceira parte, que un ou, ten outra música tamén. Unha que non vos gusta nada. Bueno, bueno, eso sí que <laughs> eso sí que é certo, que, que, que sí que estamos moi encantados eh, de la veña. É retranca. A ver, a ver esa sintonía de entrada. Vai así, verdad, esta música? Eh? Veña, empezamos logo. Veña. A ver, hoxe que, pin, que pingadelas vos traio para a sabiduría popular? Pois ben, eh, crin oportuno falar de de, de, de refráns que nos encaixen en situacións nas que eh, <clears throat> non debemos abusar. Mm. Temos que actuar con prudencia e eh, non me gusta a palabra, pero bueno, decir, aproveitarse sí, pero sen pasarse. Mm. Aproveitarse da situación ou da persoa, pero con moderación. Vale. Vale, vale. entón, para este tipo de situacións atopei dos refráns moi acaídos e a min personalmente encantanme. Un é o amigo e o cabalo non hai que cansalo, e hai outro vai á casa da tua tía, pero non vayas tú, non vayas cada día. Exactamente. Entón, exactamente, non abusar da xenerosidade da xente, ter prudencia cando pides algo ou cando te aproveitas de algo, cando sacas un proveito de algo. Uh -huh. Entonces facelo con moderación, con prudencia. Uh -huh. O amigo do cabalo non hai que cansalo e vai á casa da tua tía, pero non vayas cada día. Sí. Eh, queda claro, queda claro, non? Eh, refráns moi acaídos para, para o momento, ademais, non? Porque estamos de, en, en Nadal, perto de, de esas celebracións. Eh, bueno, pois pues eso... Eh, o Exactamente, xa para, eh, para poñer o ramo, como din en Galicia, ou para poñer a guinda, como se di eh, máis popular a nivel mm, España, sí. eh, debe nacido ese agradecido. Sí. Xa que sacas un proveito xa que gañas coa situación, xa que che fan un ben, que a xente generosa ti te aproveitas, pois polo menos tamén te ven nacido a ser agradecido. Pois eh, te teno, teno en conta para compensar, para devolver eh, a, pois a, o acto de xenerosidade en canto uh -huh. che sexa posible, non? Uh -huh dar as grazas, evidentemente, e despois se podes corresponderlle nunha ocasión, facelo, vale? Sí, pois sí, non abusar, eh, e despois agradecer. Moi ben. E despois, para rematar xa, a sabedoría popular de hoxe, como sempre, nesta, eh, eh, nesta nova eh, etapa da, de o... Da comunicación. Nesta, nesta última, nesta recente, eh, este lavado de cara, de mm. quen che preguntou, sabedes que en Sabedoria Popular rematamos sempre cunha pin é unha pincelada aportación, unha aportación unha, dun, dun, dun referente, sí, sí. amigo, amiga, eh, coñecido, coñecida eh, segundo eh, se me ocurre a min a, a, a quen de quen aproveitarme, non? <laughs> en este caso tirei da xenerosidade do amigo Antón Escuredo. Antón, Como sabedes, sí, sí. aparte de amigo, gran activista cultural, sí. impulsor da micropechado durante moitos anos en Barcelona, membro de ERGAC, Espacio uh -huh. de Cataluña, e actualmente redactor de Nos Diario. Mm. Pois ben, eh, sí. xa veredes, ahora damoslle paso a ver eh, con que nos eh, ilumina que frase, que dito, que refrán eh, son eh, para él o favorito. Unha, Dixo interve varios, unha, interve unha intervención que paga pena escoitar. Vamos alá. Pois pues veña, adiante. A ver. a, a botar man dalgún deles. Estes días precisamente eh, falei con un catedrático da Universidade de Vigo, xos Enrique Costas, que acaba de presentar o libro A Fala de Vigo. Eh, pareceume moi curioso algunha das súas eh, achegas sobre, sobre ese feito dos, dos titos nesa zona. E hai unha mm, frase feita que penso adoptar, que é mesar contra a parede, para falar de alguén que aínda non ten idade. Claro. Eh, saca de aí que aínda non mexas na parede para decirlle a alguén que non ten idade e para facer algo. Da. Pero eu, dos que emprego máis, pois, eh, por exemplo, é o de Baixe Boa Vilaboa, que significa sí. eh, que unha cousa non, non é ou non se fará nin en broma eh, ou por exemplo caiches da burra que cando alguén se decata de, de algo. Pero que máis me gusta é outra vaca no millo. Mm. Ese seguro que sabedes o que significa. <laughs> Pois era así, verdad? sí, o, o metestes aí unha música antes que Sí, de, de, de tiñamos que, que no, un pequeno no un pequeno erro, un pequeno erro, non Pero bueno, escoitouse ben a, a participación de, de, de... Pero sí, sí, moi moi Antón. Moi moi a caída. Moi a caída, moi moi moi moi completa. Vale. Por así decirlo. Sí, señor. Moi ben. Bueno, a mí parece moi completa, como sempre Antón tamén. Sí, ademais dos... Eh, puxo varias, non? Sí. O sea, non somente unha, senón varias. Por eso, eh, exactamente, é o que vos anticipaba eu que referiu varias. Moi ben, moi ben. Eh, e bueno, eso pasará Mm. non lle pasará só a él, que lle pasará máis dos que colaboren, uh mm-hmm. -huh. e como nos pasa a nós incluso, claro. que hai tantas das que Boa. das que tirar, tantas coas que te eh, eh, pois sintes eh, representado as que che gustan, a poden mm. ser moitas, pero ao final escoller unha de, mm. de tantas pois é difícil. Sí, sí. Bueno, eu encanta, encantadísimo desa de participación de Antón. Parede, eh, Por ese, ese ese de de mesar eh, era unha era un tipo, verás, na, na, na miña aldea non me pobo. Vos coñecía, eu non a eh, coñecía eu, particularmente. Eu, coñecía porque ademais mira, era o, o, o neno, o pícaro e o que mesa contra a parede. É dicir, <laughs> ese a, a, a sí, sí, era era a Mm, digamos a clasificación dos rapaces, non? Sí. O que vexa... a xerarquía esa, non? Sí, o que vexa contra a parede xa é un rapaz que pode mirar a unha moza. O, o entendes? <laughs> sí. sí, mentres que o pícaro eh, eh, era somente mm, o que o que, o que xogaba e podía roubar algunha mazá, pero yo neno pois pues, é neno, non, non, non ten nada que ver. Sí, sí, pois pues, eu, eu non, sinceramente, mira que que hmm. tento pois eh, documentarme, eh, eh, eh pillar, sí. pillar pillar sí. por aí a xente sí, frases, sí, eh, sí, sí. ler libros e tal o de mexar contra a parede non escoitara, pero bueno, sempre sí, hai sempre hai algunha, eh, eh haberá moitas que, que, que é a primeira vez que as escoitas, e te quedas con ela. Claro, esa é fantástica, ademais na, na aldea era, o sea, era normal. Era moi para nosotros Porque era un, unha vaca máis unha vaca máis no millo, eso sí que é común, esa claro, é, claro, claro, é moi sí, moi moi coñecida, pero claro, esa sí. contra a parede, pois, pues, sí. cuidado. Bueno, Xosé pois, Manuel. Contra a parede, non, entendo. Sí, sí. <laughs> Pois pues moi pois, ben. Pois xa non alcanza. Moi ben, moi ben. É, é, é importante, moi ben. Non, non, porque iso é dirixir, non, non sabes, claro, claro. o sea, o mexer contra a parede xa é, é, é ter unha certa habilidade. É, unha certa habilidade ter unha certa idade. Claro, claro, claro. É como uh, pois eh, por por xerarquía, por por idade, xa se, xa, xa xa permite que me descontraparente, non? <laughs> Exactamente. Sí, xa podes apuntar, non? <laughs> non é como é como o can cando é pequeniño, sí. que xa niña para mexar, e cando xa é grande, levanta erga, erga, ah, erga, erga a pata e contra a eh, parede. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿no? sí, sí, fantástico. Igual pode virte aí tamén, cuidado. <laughs> tamén. Igual, igual, igual, a ver, isto eh, non está documentado, non? Pero é unha especulación pura e dura. Pero igual a orixe un, ou unha das orixes da frase vende aí de que os, os cans cando xa teñen certa categoría xa son maiores sí. xa non mexan así aniñados levantan a, a perna e eh, mexa contra a parede Muy ben. Podía vir de Podía ser. pues, eh. bueno. Pero bueno, É unha especulación. Moi ben. Bueno, despedimoste, Xosé Manuel, con música, como sempre, eh, agradecéndoche Descul moitísimo. Desculpade o cambio de, de hora, no, pero, no. pero bueno... Por, Puidemos, eh, puidemos eh, amañalo, a verdade que sí. Bueno, despedimoste vale. moi, con moitísimo garimo e eh, agradecemosche moitísimo a túa participación de sempre, que sempre é moi ben acaída é moi ben recibida <coughs> por os nosos ointes e seguidores. E nosotros, xa sabes que... Mm, mm, bueno, teremos en conta isto para, para o pago correspondente anual. E eh, si te den conta, porque agora xa remoto ano e hai que <laughs> a ver se chega a cesta. Vale. Moitísimas grazas e eh, ata outra ocasión. Veña. Veña, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Bueno, Xulio. Tamén nos despedimos aproveitando estes minutiños de, de, de, de, José Manuel de, semana de, de música e eh, queridos ointes eh, que teñan unha feliz semana hasta o vindeiro xoves se Deus quer veña Pois pues, amigas e amigos isto é Radio Samboy e isto é Galegos Novais así que miñas donas meus señores dico xoves queren que a noite se xoso descanso e a rúa a vosa liberdade.